Słowa Świętego Ewangelia podle Mateusza. Ježíš se ujal slova a řekl, Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, że gdyż i si tyto věci skryl przed moudrymi a chytrymi, odchalil si je maliczkim. Ano, Otcze, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce a nikdo nezná syna, jenom otec, ani otce nezná nikdo, jenom syn a ten, komu to chce syn zjevit. Słyszeliśmy Słowo Boże. Ježíš se ujal slova a řekl, velebím tě, Otče, Pane nebej a země, że gdyż i si tyto věci skryl przed moudrymi a chytrymi, odchalil si je maliczki. Pano Otcze, tak se Ci zalibilo. Milowani bratrza, sestry, powodnim pokuszeniem człowieka je wylouczyć Boha ze swego żywota. Homo faber fortune sue, to je człowiek swego szczęści strójcem. Wiedomi, że człowiek je dospieli, nie może snest zawislost, a podrzyzeni Bohu. Człowiek, który Boha odmita, ať to přizná nebo ne, se uzavírá do getta vlastních poudů, do vlastních pohledů, do chápaní, které ačkoliv je schopno procházet bezmiernym prostorem nebo se ponořit do nekonecznie malych častic hmoty, neumí najít cestu k radosti, pokoi, a vnitřní plnosti. Tak paradoksnie człowiek, który se cici panem świata, a żywota swego i druhých, není schopen postichnął jadro żywota, Jeho konieczny wyznam, który jedyny dawa żywotu smysl. A ten je naopak zjeven tomu, gdy przyjmie skuteczność, że je we wstachu ke stworziteli nepatrnym tworem, a wszak pro niego cennym. W naśladowaniu Krista Tomasze Kempenskiego czytamy, co człowieku prospieje wiadomości bez Boży baznie. Przejsi radziej pokoru mit, niż znać jej definicji. Nie wynaszej se tedy żadnym umnieniem nebo wiedzieniem, ale spisze mniej bazeń z toho, co ci było dano znat. Szczęstem, koho uczy sama prawda. Ježíš z radosti konstatuje rozhodnutí Otce w naszym Ewangelium, które se potwierdzowało po celą dobu zjeweni. Totiž dát přednost tomu, co je malé, ubohé a prosté. Tak se Otci zalibilo, a tak se to libi Ježíši. Ježíš dokonale bucha, a dokonale człowiek. O teto bliskości Boha w żywocie ludzi, a o jego laski pełnym odsostwie w celém evangeliu neustale hovoří. Jediné on toho byl schopen, neboť no nikdo nezná Otce, jenom Syn a ten, komu to chce Syn zjevit. Říká v Evangeliu Mše svaté. Syn má o Otci stejné poznání jako Otec o svém Synu. Nikdy neexistoval a ani nemůže existovat dokonalejší vztah Tato totożność poznani świadczy o jednocie boskie, bożskie przyrodzoności. Jezus mi to słowy potwierdzuje swe bożstwo. A jako syn, który je jedne podstaty z Otcem, nam ukazuje, kim je Bóg Otec we wstachu k nam, a jak nam we swe dobrocie udzieluje dar Ducha Świętego. Milowani bratrza, sestry, jen zrzydka se w historii potkawamy z ludźmi, niż se harmonicki kloubi wieda z żywotem. Takowym je Franciszkan Bonaventura z Bagnoregio we stredniej Italii. We swym spise Cesta duszek Bohu schyrnul swoi ideu takto. Każde stworzenie nosi w sobie stopu stworzitele, a je powolano k jeho chwale. Za zwłaszczą pozorno stoi jeho knicha z nazwem Putowani myśli do Boha – itinerarium mentis indeum. Tam zduraznjuje, gdyż se tażesz, jak se dzieje, to to najwyżsi poznani Boha, ptej se milości, a ne nauki, touchy, a ne rozumu, wzdychani modlitby, a ne chorliwości w czedbie, ptej se żenicha, a ne uczytele, Boha, a ne człowieka, temnoty, a ne jasu, Neptej se svjetla, ale ognje upnie spalujícich ho a unašajících ho k Bohu, zcela zvláštním pomazaním a žhoucím planutím lásky. Inde na otázku cesty ke spase prostých lidí odpowiedział Prosta, zbożna, a nevzdělaná stará žena může milovat Boha lépe a víc než učený teolog. Také zdůrazňoval dokonalost života Ne záleží ve velké učenosti, ani v rozumavé modlitbě, ani we wzniesionych wykonech w oblasti duchownicho opowolani, ale we świadomitym pełnieniu każdodennich powinności, a we wykonywaniu obyczajnych wieci newszednim, dokonalym sposobem. U świętego Bonaventury rozwijanie rozumowych schopności szło jakoby ruku w ruce z duchownim poznawaniem Bożej laski. Všichni kolem něj pre znali jeho velkou lásku k ukřižovanému Kristu, o jehož utrpení denně rozjímal. Často ho v pohnutém stavu viděli před křížem nebo no adorovat před Spasitelem v Eucharystii, kde se dostával až do mystických wyszek. K czemu to všechno? Niekto by nad tím poznamenal, że transcendentni chloubani odwadzi od wiedy. Bonaventura wszak poznal mądrość tym, że rozum i serce, vědu i zbożnost uwadziel w dokonały soulad. Gdyż Sechu později jako doktora a obdivuhodného spisowatele zeptal swaty Tomasz Akwiński, ze których nich czerpa swe głębokie myślenki, ukazał na krzyż, a odpowiedział – to je moje knihowna, w niż i sam se nauczył wszemu, co umiem.